uh, before giving in Dhamma talk, we obey respect to Buddha by reciting in the most dasa three times. Trước khi bắt đầu pháp thoại, chúng ta niệm Phật Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sama Namo Dasa, သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆာနမောတတ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆာ we are talking about Bujinga enlightenment factors trước chúng ta đang học về bảy giác chi là những cái chi phần hướng đến giác ngộ there are seven factors of enlightenment factors có bảy cái chi phần trong thất giác chi of them we only uh, left one to say that it is upeka or dadara micca equanimity or neutrality of mind À, trong bảy chi phần đó chúng ta chỉ còn một phần đó ừ. là phần xã giác chi, xã hay là quân bình ừ, là um, cái sự trạng thái quân bình của nội tâm. So there are three factors to be active. There are three factors to be peaceful, to be quieted down. Như vậy, có ba cái chi phần làm cho tâm sinh à, gọi là nổi bật nổi trội à, một cách hồ hởi à, năng động và có ba chi phần làm cho tâm lắng dịu à, êm dịu one the other one is sati it is always needed although you want to be quiet down or you want to be active và có một cái chi phần là niệm là luôn luôn cần thiết và đủ và dù cho mình muốn à, năng động hay là muốn lắng dịu thì đều cần phải có niệm So this factor, uh, equanimity or neutrality of mind, is to be quieted down or to be peaceful. Và cái chi phần xả này cũng vậy, nó cũng là cái chi phần làm cho tâm lắng dịu và làm cho tâm an bình. So we call it in Bali Tattara Majjadatta. So Tattara Majjadatta is uh, the state of being middle in the mm. object. Tiếng Pali cái chữ xã là tatra matra tata nó có nghĩa là ở giữa trung lập đối với cái đối tượng so what is is a characteristic making minda factors even cái chất cái đặc tính của xã là gì nó làm cho các cái tâm sở trở nên đều đặn nhau keeps factors going in smoothly và làm cho các tâm tâm sở đi với nhau một cách suôn sẻ. When another regulation of equanimity, factors function properly. Và khi dưới cái sự điều khiển của tâm xã hay quân bình này thì các tâm và tâm sở nó um, chức it năng is of, it is at the time of neutrality một cách thích hợp thích đáng và đây là cái thời gian của một cái trạng thái quân bình what is a manifest uh, what is a is a function to prevent là... deficiency and excess là để ngăn ngừa cái sự thiếu hụt và sự dư thừa. So, if a one factor do excessively, so the other factors may not work well. Ví dụ như một cái à, tâm sở nào đó mà nó bị nổi bật nổi trội và nó thái quá thì những cái tâm sở khác nó có thể không hoạt động một cách tốt đẹp được So, uh, if so, you may not have a balanced mind. Và như vậy thì quý vị sẽ không có một cái tâm quân bình được. Uh, next function is uh, to inherit partiality. Và cái chức năng tiếp theo của nó là nó ngăn cản cái sự thiên vị. Uh, prevents falling onto this side and that side. Ngăn ngừa cái sự nghiêng qua một bên này hoặc một bên kia. It is the state of looking on with the equanimity in the mental factors, uh, like a charioteer who looks on in equanimity at the breaths, progressing evenly along the road. Like a thoroughbred uh, going in the road uh, evenly. So chariot here, no need to drive this this dara bread and that dara bread because it is going evenly just you look on hmm. và đây là một cái trạng thái của cái người cởi xe nhìn và điều khiển khi mà cái cổ xe song mã những con ngựa nó đang chạy đều song song với nhau thì cái người điều khiển xe đó chỉ có nhìn một cách quân bình với cái tâm xã vì hai con ngựa nó chạy đều nhau song song với nhau. So what is a manifestation? Uh, it is manifested as neutrality. Và cái biểu hiện của xã này đó là biểu hiện là cái sự quân bình, cái trạng thái không thiên vị quân bình. So what is the progressive might cause? Uh, associated factors. Another way, uh, proper attention. Um, cái nhân gần để cho tâm xã này sinh khởi đó là những cái tâm sở đi cùng với nó và cái nhân thứ hai đó là với cái tác như lý tác ý. So I will explain a little bit more. When mind arise, not just uh, one factors, many factors arising together. So if something is excessive, uh, the other is not working well. So, or if something is reduced, uh, it, if something function reduced, so the other may not work well. So this factor make a Main factors uh, to be balanced, uh, not to have excessive, uh, not to not to have a deficiency. So it regulates. Và thầy muốn giải thích thêm chỗ này một chút, à, đó là khi mà tâm của chúng ta sanh khởi thì nó không phải chỉ có một tâm mà nó có rất là nhiều tâm sở đi kèm với nhau cùng sinh khởi và ở giữa những cái tâm sở này nếu có một cái tâm sở nào đó nó bị thái quá thì những cái tâm sở khác làm việc không tốt và hoặc là nếu có một cái tâm sở nào đó nó bị yếu quá nó giảm cái chức năng thì những cái tâm sở khác cũng không làm việc tốt do vậy mà cái tâm xã này là nó có một cái chức năng là nó làm cho những cái tâm sở này được cân bằng không làm cho tâm sở các cái tâm sở kia bị dư thừa hay là bị thiếu uh, cái cái chức năng hay hoạt động của những tâm sở kia. So during meditation, if you have something excessive, so you should have this one to practice. Trong lúc mà các bạn hành thiền nếu có một cái tâm nào đó nó bị dư thừa quá nó bị thái quá thì chúng ta có thể sử dụng cái tâm xã này để quân bình cân bằng trở lại or if you are balanced if your minds are even going or peacefully going uh, let it be just that you look on so not trying to produce any factors uh, in a special way, just uh, spending the time, maintaining the time. No need to do anything. Hmm. Just uh, look on. Và nếu mà cái tâm của các bạn đã được quân bình rồi, đã được lắng dịu, ổn định, ổn rồi thì cứ như thế tiếp tục thực hiện và không nên làm cho một cái trạng thái nào nó trở nên thái quá à, và chỉ nhìn nó chỉ um, an trú trên đó một cách dài lâu hơn duy trì cái trạng thái đó thôi mà không cần làm một cái gì đặc biệt hơn sometimes uh, some people if mind is uh, going peacefully uh, going in a balancing way so they think like it is not like walking so Uh, some people they want to make more effort uh, to be better. So actually, no need to do. Uh, if it is working well, you should not change. Uh, so just maintain the time. because uh, although it is a good time, you need uh, some kind of longer period to have obvious improvement. So although you may think uh, no improvement now, but after having a uh, longer period, you will improve. So because of this, you need just you need to maintain, just you need to go on. Và mm, thỉnh thoảng có một số thiền sinh khi mà họ hành thiền cái tâm của họ đã được an bình đã được lắng dịu rồi đã được ổn định rồi thì những cái lúc như vậy họ nghĩ rằng á là ồ mình đang không có làm việc à, giống như người, họ không có chấp nhận được cái trạng thái mà ổn định đó họ nghĩ mình phải làm một cái gì đó mới đúng thì họ lại gia tăng cái tấn lên tức là cố gắng lên một chút thế là vì cái cố gắng đó nó nó lại làm cho phá hỏng cái cái việc thiền đúng cho nên trong trường hợp khi đã ổn rồi đã tốt rồi thì chúng ta cần phải duy trì cái sự ổn định quân bình đó ừ, bằng cách kéo dài nó ra thôi à, và không cần làm một cái gì cả thì bằng cách kéo dài đó ra chúng ta sẽ có một cái kết quả phát triển tiến bộ dù cho, dù cho trong cái lúc nó đang ổn nó không có làm gì hết đó bạn nghĩ rằng mình ồ mình không có tiến bộ mình không có kết quả gì hết nhưng bằng cách kéo dài nó cái trạng thái ổn đó một thời gian lâu thì cái kết quả tiến bộ nó sẽ xảy đến với các bạn do vậy mà chỉ giữ cái trạng thái quân bình đó thôi không làm gì cả so now we will learn how to increase this factor equanimity or neutrality chúng ta bây giờ sẽ học làm thế nào để phát triển cái tâm xã hay quân bình này Number one, be one who has a middle nature towards beings. Um, đó là thứ nhất là trở thành một cái người mà có một cái tâm trung lập đối với tất cả chúng sanh. So, uh, ờ, not to love, not to hate. Uh, some people, you know, So they love dogs very much, but, but they may hate cats very much or like that. So if you want to increase this factors, uh, not to be so, uh, so much love or so much hate. Ừ. Tức là không có ghét cũng không có yêu một số người á, họ rất là yêu chó nhưng mà họ lại rất là ghét mèo do vậy mà để phát triển cái tâm xã hay là cái tâm trung tính này chúng ta cần phải à, giống như không có thiên vị không có nghiêng về yêu và ghét some people love uh, bats and hogs but uh, they may hate street street dogs một số người á, có thể rất là yêu những con thú cưng ở trong nhà nhưng mà lại rất là ghét những cái con chó ngoài đường so some people's nature so something they love very much uh, but something they hate very much if you want to increase these factors uh, not to be so just a middle một số người họ ghét một những cái điều này rất là kinh khủng rất là ghét như, ừ. và họ lại thích họ lại yêu những cái điều khác một cách thái quá do vậy để phát triển cái tâm xã này thì chúng ta phải là cái người mà quân bình không có nên quá yêu hay quá ghét một cái điều gì some people they come to came to Myanmar so Myanmar have a lot of street a lot a lot of street dogs So many street dogs, they're trying to they're trying to be closer, uh, trying to be friendly. Or rather, being bitten. Hmm. À, một số người khi họ đến Myanmar thì họ thấy rất là nhiều cái, những cái con chó hoang á, tức là chó nó đi trên đường á, thì họ họ rất là yêu chó và yêu động vật yêu chó cho nên họ tiếp cận họ kiểu như là uh, vuốt ve sau đó thì họ bị những con chó này cắn uh, some people even dangerous beings uh, maybe like a tiger or snakes so they want to love <laughs> but it's a be problem better not to love not to be friendly uh, with those uh, beings, uh, us with a to- with a uh, with a horn or dawn uh, uh, something cruel mm. và một số người họ lại rất là thích um, yêu những cái con vật mà nó có cái tính hung dữ nguy hiểm như là uh, cọp hay là uh, rắn hay vân vân và do vậy mà có thể khi tiếp cận những con vật này bị nguy hiểm đến tính mạng như vậy mà không nên phát triển cái sự yêu thích quá đối với những cái động vật hay chúng sanh mà nó có cái nọc độc hay nó có hay à, sừng hay nó có cái nanh vuốt vân vân so in the Jataka in the Buddha's teaching I think one ascetic uh, love a snake So calling like a son. When he travel, traveled, uh, keep a snake into the into the hole and closed. After he came back, come back, trying to see by opening the hole, calling in sun, as a sun. But uh, the snake getting angry, so bite uh, ascetic uh, was dead. Uh, Bodhisattva told him not to be friendly with that before. Hmm. Trong truyện tiền thân à, trong tạng kinh của trong giáo pháp của chúng ta thì có cái câu chuyện có một cái vị ẩn sĩ đó vị đó rất là thương yêu một cái con rắn và coi như là thú cưng và gọi con rắn là uh, con trai và khi mà vị đó đi đi xa thì vị đó à, giữ con rắn ở trong một cái lỗ và đậy lại thì khi vị đó trở về thì vị đó mở cái lỗ ra và gọi con trai ơi thì con nhưng mà con rắn nó rất là <laughs> tức giận và nó đã cắn cái vị này sau đó vị đã chết vì bị rắn cắn à, và trước đó thì đức bồ tát của chúng ta có cảnh báo vị đó là đừng có thân thiện hay là đừng có làm bạn với con rắn như vậy. So another ascetic trying to be friendly with the buffalo, and think the buffalo uh, with a horn. So when the buffalo came to him uh, to to bat, so but uh, ascetic think or it, it is uh, like uh, paying respect to me. So after that, uh, when he is near to buffalo, so buffalo butted him, was dead. Và một câu chuyện khác là có một cái vị um, ẩn sĩ nọ cũng làm thân, làm quen với con bò, à, con trâu. Con trâu nó có cái sừng thì khi cái con trâu này nó đến gần và nó muốn hút cái vị này á nó cúi xuống để nó hút thì vị lại nghĩ ơn nó con trâu này nó đang <laughs> cúi để nó đảnh lễ mình nó kính lễ mình thì khi mà vị tới gần hơn thì bị con trâu nó hút chết so hate uh, is not good so it is uh, uh, like uh, most of people understand but uh, some people only teach uh, to be kind or to love. Uh, so sometimes uh, uh, it can, can be dangerous. Và cái việc ghét bỏ thì là không tốt và mọi người đều biết cái chuyện mà ghét tâm ghét này thì là không tốt cho nên mọi người có xu hướng là dạy rằng là phải tốt bụng phải yêu thương nhưng mà à, một một số cái cái việc mà kiểu như yêu thương hay tốt bụng này nó có thể dẫn đến cái việc nguy hiểm. So number two, be one who has middle nature about sankara conditional dharma. So uh, it is a, uh, about the Dharma, about the conditional things, phenomena, not to love, not to hate, trying to be so. Và cái điều thứ hai để có thể phát triển cái tâm xã này là hãy là người có cái t- trạng thái tâm quân bình đối với tất cả những cái pháp hành pháp hành tức là pháp hữu vi pháp có cái điều kiện so it is a, uh, about the phenomena a uh, different way of saying previously as a being here phenomena uh, for example uh, we practice meditation megata jhana some people uh, love only jhana so want to practice only jhana so They don't want to move to vipassana like that. Và khi chúng ta nói đến cái sankhara hay là tất cả các pháp hữu vi thì nó đã gồm đến gồm cái chúng sanh ở bên trên khi hồi nãy chúng ta nói về các chúng sanh thì bây giờ nói các hiện tượng là nó bao trùm hết ví dụ như một số người khi hành thiền thì chỉ thích hành thiền định thôi khi mà họ đắc định rồi họ chỉ thích à, an trú trong định và họ không muốn bước theo tiến lên để để hành thiền vipassana so uh, if you want to have a middle nature if you want to produce equanimity uh, although phenomena uh, even phenomena not to love nor do hate. You should work based on benefits. Như vậy, nếu mà bạn muốn phát triển cái tâm xã hay quân bình này thì bạn cần phải đối với tất cả các cái trạng thái, các cái pháp hữu vi đều có một thái độ à, trung lập như nhau, không quá yêu thích, không quá ghét bỏ ờ, và chỉ mà chỉ làm dựa trên cái lợi ích mà thôi. So the Buddha said in one place, so even in Dharma, uh, you may need to relinquish. Uh, so after reaching your destination, uh, like a boat, boat is to, to cross the river. After crossing a river, you no need to bring boat. Ừ, và Đức Phật có dạy rằng ngay cả pháp mà chúng ta còn phải bỏ à, tức là ừ, sau khi đã đạt đến mục đích thì chúng ta phải lìa bỏ những cái pháp đi giống như là khi chúng ta dùng cái thuyền để đi đến một cái bờ bên kia thì khi đã đạt đến bờ bên kia rồi chúng ta phải bỏ cái thuyền lại number number three avoid those who have attachment to beings and to sankhara conditions và cái điều thứ ba để sinh khởi tâm xã này là tránh xa những cái người mà có cái tâm dính mắc đối với các chúng sanh và dính mắc đối với các cái pháp hữu vi hay các hành. Number four, associated with those who have equanimity towards the Dhamma and other beings. Và điều thứ tư đó là thân cận với những người có cái tâm quân bình đối với các pháp và tất cả chúng sanh. So Uh, like some people or some family, so they have a lot of attachment, uh, like uh, do the dogs or do the cats. Uh, so if you want to produce equanimity, this factor, <laughs> you should not associate with those. Means that uh, at least in mind, uh, so I should not be so, I should not be like that, although they are doing. So some people, uh, how to call people may say crazy <laughs> or like that. So they are attaching too much, uh, uh, loving too much. Uh, so uh, some them they hate also can be too much. There are such people. So some people like this food very much, but hate the other food very much. Some uh, they are very excessive. So if you want to have a neutrality, equanimity in your mind, uh, you shouldn't associate with them. At least uh, uh, I shall not be so. Và một số người, một số gia đình thì họ có những cái dính mắc rất là nhiều à, như là đối với chó, mèo. Um, và nếu như bạn là người muốn phát triển cái tâm xã này, tâm quân bình này thì ít nhất bạn không nên thân cận với những người đó, ít nhất là ở trong tâm của mình dù cho có thân cận thì trong tâm mình cũng không nên thân cận có nghĩa là không có cái xu hướng như vậy và sẽ tự nhủ với bản thân hồ ta sẽ không như vậy à, trên thế gian có một số người họ yêu thích những cái người khác hay những vật khác yêu một cách điên cuồng và họ ghét những cái thứ khác cũng rất là khủng khiếp rất là nặng nề như là ừ, dính mắc với thức ăn với vật nuôi vân vân cho nên nếu mà bạn là người muốn phát triển tâm xã thì không nên thân cận với những người này hoặc có ở gần thì cũng nên à, giống như nhủ trong tâm là mình sẽ không như vậy không có xu hướng như vậy So in the same way, some people, like a teacher, some teachers, so they are shouting, scolding if something's wrong. So if you are a disciple, uh, you can be so. So, but uh, if you want to have equanimity, neutrality uh, in your mind, you should not learn from them. And you should not associate in mind. So, and you should not, should not be such kind of person. So, you should not associate. Hmm. Như một số các vị thầy, cô giáo Ờ, thì khi mà họ dạy cho học trò hay đệ tử thì khi mà người đệ tử học trò làm sai thì họ ờ, rất là la mắng hay là ấy là tức giận la mắng thì nếu mà bạn là người muốn phát triển cái tâm xã này thì bạn không nên học theo những cái hạnh như vậy và nên nghĩ rằng ờ, mình sẽ không không có như vậy mình sẽ uh, ít nhất là tâm tâm không có xu hướng đó. But some people although they are happy or they are sad, they are not much. Uh, so they, they don't love much, they don't hate much. So there are some leaders, there are some people we should associate with those people if we want to produce equanimity in our mind. Ừ, nhưng cũng có những cái người thầy hay những vị lãnh đạo họ có cái tâm xã này à, họ dù cho họ có vui hay có buồn nhưng cái vui buồn này ở trong tâm họ nó không có nhiều nó không có thái quá và họ có trạng thái quân bình thường xuyên cho nên nếu chúng ta muốn phát triển tâm xã thì chúng ta nên thân cận với những người như vậy. Number five, incline to get equanimity, ubeka. So Inclination is uh, although you are standing, sitting, lying down, any time, you should incline. I, I should have, I want to have equanimity, although anything happening. So, so sometimes, especially if we go to new place, so uh, we should keep our mind normal. So you're not decided suddenly. You're not excited. So sometimes uh, we, we are not a no. So we should incline uh, to have equanimity. Uh, any problem, or any problem we have. Và cái điều thứ năm là hướng tâm đến việc muốn là có cái tâm xã này à, bằng cách là chúng ta xu hướng muốn um, nghiêng thiên hướng nghiêng về việc tích tích lũy hay phát triển cái tâm xã này à, dù cho đi đứng hay nằm ngồi chúng ta cũng giữ một cái tâm quân bình đối với tất cả mọi việc hay mọi sự vật hay mọi chúng ta và Ừ, ừ, khi chúng ta đi đến một cái nơi mới đặc biệt là khi chúng ta đến một cái nơi mới chúng ta cũng không nên ừ, thích thú quá à, hứng khởi quá giữ cái tâm bình thường à, do vậy nếu có bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra trong cuộc sống hay bất cứ cái sự cố gì thì cái tâm của chúng ta nó cũng quân bình nó không có bị thái quá so you may see some people very natural very e-, equanimity they have. So you should incline, I want to be so. I should be so. Although may not be now, but uh, you should incline. So if you incline, so later you will be so. Um, bạn có thể thấy một số người họ có cái tâm rất là quân bình à, thì khi mà bạn thấy như vậy thì bạn nên khởi lên cái tâm là à, mình muốn như vậy mình có xu hướng muốn được giống như người đó tức là cái tâm quân bình tâm xã à, thì à, với cái xu hướng hướng đến cái việc đó thì từ từ bạn sẽ có mặc dù hiện giờ nó không có được như vậy nhưng mà bằng cách xu hướng tới thì dần dần mình sẽ có được cái trạng thái quân bình với tâm xã. So in about a time, when the Buddha traveling uh, with his disciples, many bhikkhus, so the two person, other religion, teacher and disciple, following Buddha's group. The teacher is always blame, blaming about the Buddha, Dhamma and the Sangha. But the disciple is different always present about the Buddha, Dharma, and the Sangha. Uh, two person, teacher and disciple, being opposite, uh, blaming and praising, and following in Buddha, um, Buddha's group. So about this case, Bhikkhus are discussing teacher and disciple is very different. One is praising, one is blaming, like that. So about these events, the Buddha told uh, his disciples, although being blamed by other people about the Buddha Dharma Sangha, so you should not get angry. If you get angry, so you may not know why they say, why they blame in this way. So you should not get angry. Although being praised by the other people about the Buddha Dhamma Sangha, you should be you should not be happy very much. So if you happy very much, you may not know why they say, why they praise about the Buddha Dhamma Sangha. your mind may change happy or angry so it will disturb your attainment such as jhana or concentrations và trong kinh có dạy có một lần nọ đức phật cùng đi du hành với chư tỳ kheo đệ tử của ngài trên đường đi có hai người ngoại đạo một thầy một trò đi phía sau người thầy thì um, buông lời chê trách mắng chửi nhục mạ đức phật đức pháp và chư tăng ừ. nhưng mà ngược lại thì người đệ tử luôn miệng nói ngược lại với thầy là người đệ tử lại khen ngợi tán thán ờ, đức phật pháp tăng thì suốt đoạn đường đi như vậy hai người đó cứ nói qua nói lại một người khen một người chê thì sau đó khi mà chư tăng hội họp thì bàn về cái trường hợp trên và chư tăng nói rằng ô, trọng thầy thì lại tán à, lại chê mắng um, tam bảo trong khi người đệ tử thì lại rất là tán thán cung kính khi đức phật nghe như vậy thì ngài dạy chư tăng rằng dù cho khi nghe người thầy chê mắng chê trách mắng chửi phỉ bán mạ lị ờ, đức phật đức pháp đức tăng thì à, này thì theo các ông cũng không nên tức giận à, hoặc là bất cứ khi nào bị người ta mắng chửi cũng không nên tức giận bởi vì nếu mà để cho tâm tức giận xâm chiếm thì các ông sẽ không biết tại sao họ lại chê trách à, mắng nhiếc à, hay phỉ bán mạ lị và ngược lại khi mà được khen ngợi tán thán à, à, tung hô thì cũng không nên vui mừng bởi vì nếu mà vui mừng quá thì sẽ không biết tại sao họ lại khen ngợi hay tán thán tung hô và nếu để cho tâm bị à, tức giận hay là vui mừng chi phối lúc thì tức giận lúc thì vui mừng thì các ông sẽ không thể nào chứng đắc được các cái trạng thái cao thường đó là các bậc thiền hay là đạo và quả so but if they accuse you sometimes you may need to explain sometimes you may not need to explain. So something the Buddha said is uh, like that. If someone say, uh, you are cows or you are dogs, uh, you are dog. If they say in this way, no need to explain. <laughs> Just to be quiet. Uh, but if they accuse, you are not practicing morality you are killing, you are stealing. If they accuse you in this way, you may need to explain. Ừ, và Đức Phật dạy rằng à, khi các ông bị mắng chửi, à, bị nhục mạ thì thỉnh thoảng các ông cũng cần giải thích à, và thỉnh thoảng trong những trường hợp thì cũng không cần phải giải thích. Ví dụ như nếu bị mắng là ô à, ông là con chó ông là con bò thì những trường hợp này chúng ta không cần phải giải thích không cần phải đáp lại còn nếu như bị mắng hay là bị um, ra rầy rằng là ừ. ô ờ, ông không giữ giới ông ờ, à, giết hại ông ăn cắp thì những cái lúc đó chúng ta cần phải giải thích so now it is uh, so sometimes the people praise about the Buddha Dharma Sangha. Not because uh, really they want to praise. <laughs> Maybe some uh, they have a political reason. Not because uh, they really believe in Buddha Dharma Sangha. So in the same way, sometimes they blame. Uh, so even in Buddhist, some politicians uh, may blame sometimes uh, to press down uh, Bawa monks, or they have some reason behind. So not because of they really hate or they really love. So if we are, we are very excited, very happy because of being praised, if we are getting angry because of being blamed we may not know those reasons reason behind. So we may not be able to think. Uh, because of this, although being blamed by other people, not to get angry, not to change your mind, although being praised by other people, not to be so excited. Uh, so even uh, e, e, even about the Buddha Dharma uh, Sangha. Uh, so we should be neutral uh, to know the reason why they say. Và thời đại bây giờ á thì người ta ừ. khen chê à, nhiều khi không có đúng với cái tâm ý của họ mà họ vẫn khen chê bởi vì họ khen nó có mục đích và họ chê nó có cũng có mục đích ừ, ví dụ như à, một số người á mặc dù là họ rất là tán thán tán dương tam bảo tán dương ân đức tăng vân vân nhưng thực sự là họ không có đức tin họ cũng không phải là một người à, giống như thật sự à, là cung kính hay là tán dương tam bảo nhưng mà vì cái mục đích chính trị cho nên họ họ, ờ, họ tán dương họ thân cận vậy thôi còn một số người á họ à, mặc dù là phật tử à, mặc dù là người có đức tin nhưng mà có khi họ cũng chê họ cũng à, làm những cái việc mà nó kiểu như phỉ bán à, một số vị nào đó để giống như đè nén cái quyền lực của một cái vị sư hay vị tăng nào đó có quyền hành rất là lớn ảnh hưởng rất là lớn thì nếu mà cái người mà nghe khen hay nghe chê bị kích động thái quá bởi cái lời khen lời chê đó thì họ sẽ không biết được cái sự thật đằng sau cái mục đích đằng sau lời khen chê đó à, do vậy à, trong đời sống khi mà quý vị bị, được khen nhiều hay bị chê nhiều thì nếu mà để tâm mình duyên theo cái vui cái buồn nhiều quá thì sẽ không có biết thật sự cái mục đích đằng sau lời khen chê đó Ừ, ngay cả trong tam bảo còn, còn như vậy huống chi bên ngoài cho nên chúng ta cần phải có phải giữ cái tâm quân bình tâm xã đối với những lời khen chê yes. so we finished the seven factors three factors are active like uh, pity excited and joy dhamma vichaya investigating dhamma it is uh, the same as a banya uh, viriya uh, effort. Those are to be active. The other facts, three factors are to be quieted down. Those are basati, tran, uh, tranquility. So ubeka, equanimity, samadhi, concentration. These are three factors are to be quieted down. The other one factor, sati, uh, sati remembrance or mindfulness. It is always needed. Uh, although uh, active in the active mind or in the quiet mind. So this is to be balanced for the mind. If so, it can be enlightenment practice. Như vậy chúng ta đã xong về bảy giác chi trong bảy giác chi này thì có ba giác chi nó thuộc nhóm năng động đó là bí tí hỷ à, trạch pháp à, trạch pháp thì nó tương đương với tuệ và tấn à, tinh tấn và ba cái giác chi nó thuộc cái nhóm um, lắng dịu nhóm thụ động đó là khinh an giác chi xã giác chi và định giác chi còn riêng cái giác chi niệm là sao tí là nó có nghĩa là nhớ ghi nhớ ờ, nhớ đến đối tượng thì nó luôn luôn cần thiết và nó luôn luôn giữ cho tâm hướng đúng đến đối tượng để đi đến sự giác ngộ dù cho tâm đang trong cái nhóm năng động hay cái nhóm thụ động gì thì sati cũng cần thiết okay we should stop the talk we'll do interview như vậy chúng ta sẽ dừng cái pháp thoại ở đây và sang phần trình pháp. So I would like to share the screen. So for first question, um, câu hỏi của cô Như Liên. I would like to pay respect to Bante. Bante, I have two questions. Would like to need your help to clarify for deeper understanding. First one, We are lay people living at home and normally wear comfortable clothes like shorts, blazers due to hot weather and habits. So can I meditate, listen to the Dhamma in my private room with that outfit? Second question, in the intensive meditation courses, it is easy to follow the eight precepts throughout. Um, however, when we return home, we have to contact our husbands or children. Can we touch or kiss during the day, observing the eight precepts? Because in the analysis of the factors of the third precepts, abstaining from sexual activity, I do not see being touched or kissed is an offense. Or does the precepts also have many levels, like upper, middle, lower levels, Monday? So, uh, for the first question, so if you are listening in Dhamma, uh, so, but uh, to listen respectfully. So because of this, uh, I don't know, you know how, how to wear. Anyway, you ha- you should have uh, respectful mind based on that. Uh, so you may do proper wearing. Về câu hỏi thứ nhất thì thầy trả lời rằng um, về cái việc nghe pháp á, thì uh, nên chúng ta nên nghe pháp một cách cung kính. Uh, về ăn mặc thì thầy thực sự không biết là ăn mặc như thế nào cụ thể nhưng mà đối với thầy đã, thầy thầy nghĩ rằng nên mặc một cách à, gọi là thích hợp trong khi nghe pháp để bày tỏ việc sinh khởi cái tâm cung kính đối với pháp. So for the number two question, so uh, first of all, uh, we're trying to practice not to break morality. So the sexual case is a uh, uh not just a touching, uh, so not just a kissing, so associating like a husband wife. So it is a breaking morality. Uh, so, but if you can practice more than that, uh, better uh, staying <laughs> separately or <laughs> just uh, uh, without attachment, uh, it is it is better. But uh, although you like touch, although you kiss, it is noia breaking, noia breaking. There are some yeah some kinds of like levels mentioned. Uh, in the in the practice. <laughs> uh, some are, uh, how to say, practicing Vajra like a kind of bird. Uh, so a lot of speaking, a lot of <laughs> speaking. They practice morality, no break, but uh, they don't pay attention meditation. Uh, so uh, come to monastery, gather together, uh, talk a lot. So what is it? Like a bird's uposita. <laughs> So, uh, okay, you may translate this one first. Huh. Hmm. Birds, uposatha, like uh, hmm, but a kind of birds. Yes. So, yes. Don't, don't talking. That birds, uh, I don't know the name. Mm. Yes, yes. And then may I may I hmm. uh, clarify again if my understanding right or not? It means for the eight, the third precept of uh, eight, uh, Upasatha means uh, it depends on the mind. Uh, although the one who touch or kiss, but the mind doesn't attach, is also no, no, no. Uh, so what is a sexual case? Definition of sexual case is not just a touching, uh, mm. uh, especially for the eight precept. Uh, for, uh, although for the eight precept, for the five precepts. yes. not a precept. The definition of sexual kiss is not just touching, not just kissing. Hmm. Yes. Husband yes. and wife associating. Yes. Associating like mm. Yes. Mm, like a final situation. Uh, those are mm. Ngài nói hmm. rằng câu hỏi thứ hai đó là khi mà thực hành tám giới mà đụng nhau hoặc là hôn nhau thì là một cái coi như là bị phạm giới bị bị đứt giới à, cho nên khi chúng ta hành giới thì chúng ta cần phải cố gắng giữ gìn giới để không có bị đứt giới à, à, nói về cái giới hành dâm này nó không chỉ là um, quan hệ mà nó là giống như nó không chỉ là chung đụng hay là gì đụng nhau hay là hôn nhau mà à, ngoài ra giống như phải có cái tâm không có dính mắc nữa nếu cần thiết thì cần ở riêng à, ở riêng để không có cái sự dính mắc ừ, thì cái việc hành giới đó nó thực sự là là trong sạch à, cũng giống như là có một số người á, khi mà họ thực, thực hành giới à, nhưng mà họ đến chùa họ thọ giới nhưng mà họ không hành thiền họ không thực sự à, giống như tu tập á, mà họ chỉ tụ tập lại với nhau và nói chuyện nói thuyên thuyên giống như là một loài chim vậy đó và và như vậy gọi đây là cái loài cái giới của loài con chim gì đó nói chung ngài ngài không có nói cái tên của con chim ngài quên nhưng mà có là giới của con chim tức là rất là ồn ào so Another dimension is uh, like a dragon worshiper. Take every step of uh, rather uh, the whole day and uh, night sleeps. <laughs> Don't do anything. So not breaking morality. So it is uh, say dragon worshiper. Mm. You may like that as a Vietnamese. Vietnamese have a lot of dragon. <laughs> à, ngoài ra có cái loại giới của con con con à, con rắn á, con rồng á tức là à, thọ giới Uposatha xong rồi cái cả ngày nằm ngủ thôi ngủ không làm gì hết thì coi như là không phạm giới đó, cho nên là nếu mà mà mình nghĩ rằng như vậy đó thì là mình đang thọ giới thực hành giới của cái con rồng yeah sometimes we haven't mentioned that the, like levels. Uh, so, so first of all, no breaking morality is important. This is the first step. If I, so, your mind also, if you stay with the meditation, if so, like a morality plus with the meditation, uh, with the concentration, reflecting Buddha's quality, uh, it is the best. và như vậy khi chúng ta nói về các cái mức độ của giới á, thì đầu tiên là chúng ta không làm cho đức giới bằng các cái hành động à, cái mức thứ hai đó là chúng ta à, hành giới cộng với hành thiền à, và à, hành thiền như là niệm ơn đức phật vân vân thì nó rất là à, thù thắng câu hỏi thứ hai Everyone must accumulate the 10 paramis during lives in samsara to be liberated. I researched at 10 paramis, dana, sila, nikama, etc., but I don't see any meditation parami. So can daily meditation practice also accumulate parami? Is meditation practice able to accumulate good karma and will it be carried on with us in future lives? People who have achieved meditation jhana stage or insight meditation in this life, will it be more convenient or easier to practice meditation attain jhana in the next life as a human being? Grateful Thank you, Cheryl. So, Mangan Timbarmi, Dana Sila Nikama. Uh, if we practice meditation, so master practice is Sila. So, Sila is already done. Nikama is a renunciation, uh, free from sensualities. You may go to forest. It is a bodily, bodily separation, bodily renunciation. So, Even you are mind absorbed in the meditation object, it is separate from sensualities in mind. Uh, so it is a kind of nikama. So in the same way, banya. Uh, banya is, uh, if a practice meditation, banya is already there, especially vipassana meditation. So viriya, uh, viriya also have effort. Kandi. Uh, Kandi is a being impatient. So, uh, Sitya. Uh, Sitya is a saying and truth. Uh, Adhaitana also you may have. So if you practice Mitta meditation, Mitta also have Ubekha. Uh, so mostly, mostly like uh, nearly all, obviously, uh, included in meditation. Mm. <coughs> Um, ngài trả lời câu hỏi uh, trên như sau. Trong 10 ba la mật đó là ba la mật ừ, bố thí, ba la mật trì giới và ba la mật xả ly, xuất ly, nikkama thì khi mà một người hành thiền á thì một người đã à, thực hiện những ba la mật như sau thứ nhất là khi chúng ta muốn hành thiền thì chúng ta phải giữ giới thì vậy là nó đã gồm cái ba la mật giới rồi si sila là nó đã xong nó đã có thứ hai là khi chúng ta muốn hành thiền chúng ta phải đi vào rừng hay vào chỗ hoang vắng hay là chỗ thanh tịnh có một mình mình thì đó là chúng ta đã xả ly những cái gì dính mắt thì và đây gọi là thân xả ly thân xuất ly là đã gồm cái ba la mật thứ ba rồi và khi mà chúng ta đắc thiền định chana thì là tâm xuất ly luôn nó chính thức là nikkama parami và khi chúng ta hành thiền thì chúng ta bắt buộc có trí tuệ thì, thì nó đã gồm trong cái ba la mật nha panya nha parami là trí tuệ và đặc biệt khi hành thiền vipassana thì cái trí tuệ này nó rất là nổi bật và trong khi hành thiền chúng ta cần phải khởi lên tinh tấn thì nó đã gồm trong ba la mật tinh tấn và khi hành thiền chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn kham nhẫn và như vậy nó đã gồm cái ba la mật ừ, khanh ti là kiên nhẫn và à, ba la mật ờ, thật chân thật thì nó cũng có luôn à, và ba la mật ờ, quyết định à, thì cũng có và ừ, về ba la mật ừ, tâm từ thì khi nếu mà một người hành thiền tâm từ thì ba la mật này nó rõ hơn và tâm xã thì cũng có quân bình đó. thì như vậy hầu như 10 ba la mật nó rõ ràng nó đã bao gồm trong cái việc hành thiền rồi yes. so uh, another next question is uh, about the karma meditation and karma So gamma, if we say in three ways, uh, three types, like bodily, verbally, and mentally. So meditation is just doing mentally, mental gamma. Yeah, it is a good gamma. So uh, mentally doing is uh, it is uh, the most uh, the strongest gamma. So by doing it mentally, we can get a jhana, we can get a megaphala. Uh, because of this, uh, it is a very strong karma. So, also it is a do, continuously doing. So if you do bodily, you may not be able to do continuously, like every minute, every hours. So, but if you do mentally, if you improve, you can do continuously like the holiday if you are awakened. So it can be powerful. So if you get a jhana, so uh, it is very possible eh? in the next life to be easy. So if you get megaphala, so it is undestroyable, uh, never changed, never disappeared again about your environment. Và câu hỏi tiếp theo thầy trả lời về nghiệp và thiền. À, thì thầy nói à, nghiệp thì có ba nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Khi chúng ta hành thiền thì chúng ta đang tích lũy cái thiện nghiệp về ý và thiện nghiệp này rất là mạnh. Uhm. khi mà bạn tiến bộ và bạn có thể đắc thiền an chỉ định à, hoặc là thiền vipassana thì bạn có thể ngồi thiền liên tục trong nhiều phút nhiều giờ và cái ý môn của bạn đã sinh khởi những cái tiến trình tâm thiện liên tục liên tục như vậy trong suốt một giờ hay nhiều giờ hoặc cả ngày luôn à, thì nó rất là mạnh không như là cái thân nghiệp thiện thân nghiệp thiện chúng ta không thể làm suốt ngày giống như là liên tục như vậy hay là khẩu nghiệp thiện thì cái ý nghiệp thiện nó nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều và nó có thể duy trì được lâu và liên tục nếu chúng ta hành tiến bộ à, và khi mà một người đắc thiền chứng à, ăn chỉ định thì cái thiện nghiệp này nó sẽ đi qua đời sau và những cái đời sau đó người đó có thể thực hành thiền một cách rất là dễ dàng à, đặc biệt khi mà bạn đắc đạo quả Palai Magga thì cái đạo quả này nó không thể bị à, phá hủy hay bị à, mất đi hay không bị à, lu mờ mà nó nó là vững bền mãi mãi when I sit in meditation sorry with with my eyes closed uh, the mind turns towards the nostril at the same time uh, feel as if the eyes are also direct towards the nostril because the eyes always directed to the nose. So after meditation, the eyes are very tired and they please let me know if I am meditating right or wrong. Okay, Second, I will answer fast. Okay. Yes, Bante. And so you you may need to know first of all how we know the breath how we know the breath. If you practice anapana, yeah. So when we are breathing in and breathing out, the air is touching our skin. So because of touching skin, we have chance to know, to think about the air, about the breathing. So it is, a, uh, we have to know based on touching, touching feeling. But uh, we should not think the skin, we should think air, uh, breathing. So because uh, this is a reality, so I is, uh, you don't need to do anything. It is a touch, go by touching feeling. So uh, with the eye, although you see, you may not see the breathing. You may not see the air. Air is a not visible object. Air is a tangible object. So if you understand in this way, so just you close your eye, nothing to work with the eye. So if you understand in this way, you will be okay, I think. Hmm. Just trying to feel uh, with this skin in front of nose. Mm. But uh, when your mind stronger, uh, the mind will take the breath directly without using using skin. So, but uh, you you no need to differentiate. This is a knowing by body touching or knowing by mind. Uh, you no need to differentiate. As long as you are knowing the breath, it is okay. For the eye, just closed. Ngài trả lời câu hỏi thứ nhất trước. Um, đầu tiên là bạn cần phải hiểu rằng là chúng ta biết hơi thở như thế nào điều này là quan trọng khi chúng ta thở vào và thở ra thì cái không khí nó chạm ở trên cái da ở chỗ lỗ mũi á. và nhờ cái chạm đó cái xúc chạm đó cho nên chúng ta có cơ hội để biết được hơi thở và do vậy à, chúng chúng ta biết được hơi thở vào và hơi thở ra chúng ta niệm hơi thở vào hơi thở ra nhưng chúng ta không nên nghĩ về cái vùng cái cái da à, chúng ta không nên tập trung trên cái da hay cái sự xúc chạm đó mà chúng ta nên tập trung hay là nghĩ về cái không khí tức là cái hơi thở ở trên cái da đó và do vậy mắt nó không có làm cái việc gì ở đây hết nó không có liên quan gì cả bởi vì mắt nó không thể nhìn thấy hơi thở và hơi thở là một cái đề mục một cái đối tượng mà không thể được bắt bởi mắt mà nó chỉ để có thể cảm nhận được à, bằng thân như vậy bạn chỉ cần nhắm mắt lại thư giãn và dùng cái sự cảm nhận để biết được cái à, hơi thở đi ra đi vào ở chỗ cái vùng da đó và và niệm là hơi thở à, và tâm thì hướng đến trực tiếp đến cái hơi thở cái không khí và và khi mà cái tâm mạnh đủ rồi thì nó không cần phải thông qua cái da nữa mà nó hướng thẳng đến cái cái khái niệm là hơi thở luôn cái vùng đó nó biết là có hơi thở là nó hướng tới và nó bắt cái đối tượng đó luôn nhưng mà khi hành thiền bạn cũng không cần phải phân biệt là ô mình đang dùng cái sự hay biết thông qua da à, thông qua à, thông qua tâm hay qua khái niệm mà không cần phân biệt gì hết chỉ cần niệm hơi thở là là đủ khi nào tâm mạnh à, định phát triển thì tự động nó sẽ có sự thay đổi và do vậy cứ nhắm mắt thầy nói cứ như vậy bạn ừ, nên nhắm mắt và cố gắng cái cảm nhận qua đầu tiên là cảm nhận qua da thì nó sẽ ổn hơn number two yeah second question when we pay attention to the nostrils we have to pay attention to feel the wind flows at the breath right at the nose or simply define the wind without paying attention to the physical touch. Thank you, Mante. So mostly with this area, the air is touching in this way. You should see air. You should not see the skin touching. Uh, so you should pay attention. You should think. You should have a perception as a breathing, as a air. So area is in this area by using in touching. But uh, you should not think uh, about the skin. Và ừ, ngài cũng nhắc lại như vậy với câu hỏi thứ hai là cần phải biết cái vùng đúng vị trí đúng là cái vùng ở dưới cái mũi cái vùng nhân trung đó và khi cái hơi thở nó đi qua đi lại nó chạm vô cái vùng da thì là nhận biết nhưng mà không nên để tâm hay là chú ý đến cái vùng da mà chỉ chú ý trên cái hơi thở hơi thở ngay chỗ đó hơi thở hay là khí hay là không khí ở cái cái vùng đó là đủ next question um, dear sir I would like to ask two questions first one when we ask for precepts on every Friday and practice keeping the precepts but for some reason If we break the precepts, will the previous punya merit from keeping the precept disappear? Uh, if at that breaking uh, time, we can't observe the precepts officially, officially again, but still continue keeping the precepts, will we still have punya of sila? Um, uh, second question, I know uh, in the. So recept I have two types, pipe recepts, for example, pipe recept. Pipe receptor is it. Everybody always need to practice. If a break, it is agusala, unwholesomeness at that time. If you keep, it is a gusala. But for the eight precepts, so if you want to get more merit, you practice. Although breaking, it is not big agusala as a lay people, like uh, eating in dinner. So it is okay, just to not get a benefit. But uh, if you have a, a promise uh, to the Bande and we practice every steps. Uh, breaking is no good because of oh, you have a done promise. So, uh, so five precepts. Um, if a break, akusala. Uh, if a no break, kusala. For the every step, if you practice kusala, although you don't practice, okay. But if you have a done promise, you should follow. So after breaking, because of some reason, if you break, so uh, you may go to Buddha and recite, or you may determine, you may go to Bande and recite, uh, take again, or you, you may determine yourself. Okay, uh, from now I will not break. I will take a precept again. Uh, you should do in this way. Okay. So um, only breaking in time, you have a, you may have agusala. No, previous agusala you already have. Ừ, câu hỏi thứ nhất, ngài trả lời như sau. Ừ, có, có hai loại giới, đó là năm giới và tám giới. Đối với cư sĩ, năm giới là giới mà cư sĩ cần phải giữ luôn luôn, không có để đứt bởi vì trong khi mà bị đứt giới thì lúc đó là cái tâm bất thiện sinh khởi bất cứ giới nào và nó tâm bất thiện sinh khởi thì có nghiệp bất nhưng mà còn tám giới là khi mà các bạn muốn có nhiều phước báu hơn nhiều phước thiện hay hơn thì các bạn xin tám giới và giữ tám giới thì khi mà bạn đứt một trong các cái ba cái giới của tám giới á, thì nó không phải là cái tâm bất thiện mà nó chỉ là không có phước thêm thôi à, đặc biệt là đối với cư sĩ ví dụ như là cái giới không ăn chiều à, nhưng mà khi mà bạn đã hứa tức là đã xin giới trước thầy trước một vị bành tê thì đã hứa là con xin giữ cái giới đó giới đó thì mình nên làm mình không có nên thất hứa à, do vậy mà năm giới thì cần phải giữ gìn chặt chẽ tám giới thì đã xin trước một vị thầy một vị sư rồi thì nên giữ còn trong cái trường hợp ừ, mà làm sao đó bị đứt giới thì à, nên đi đến trước tượng Phật hay là đi đến một vị sư một vị bành tê để xin giới trở lại hoặc là nếu không đủ điều kiện thì hứa với chính mình à, ừ, là, sẽ thọ à, giới sẽ lặp lặp lại cái giới đó và không không bị sai phạm nữa không bị tái phạm nữa thì như ờ, cái đó là mình mình xin giới trở lại còn cái à, khi mà mình giữ giới thì có phước khi mà mình đứt giới ngay cái khoảnh khắc đó thì mình bị thì nghiệp bất thiện là là là akusala và sau đó mình thọ giới lại thì mình lại tiếp tục giữ thì cái phước mình đã đã làm rồi thì nó đã thành tựu rồi không có mất Second question, uh, I know in the Anguttara Nikaya, Part 9, the Buddha talked about five benefits of walking meditation. Please teach me how to walk properly because I practice mindfulness of breathing every day. After a long session of sitting, I want to do walking meditation very much. I pay homage to you. <coughs> Yeah, so you can do your main meditation, like most of people, breathing. By walking, you can do breathing meditation. Especially, it is easy when you are you are good in sitting. So if someone good in sitting meditation, walking also easy to do. So body supportive, supportive meditation. You can do metta, Buddha no sati, asubha amarana sati as a samatha meditation, as a supportive meditation. Câu hỏi thứ hai là trả lời như sau. Bạn có thể à, vừa đi kinh hành và vừa thực hành cái thiền chính mà mình đang thực hành, tức là niệm niệm hơi thở ha và đặc biệt là nó sẽ dễ dàng nếu mà bạn ngồi tốt bạn hành thiền trong lúc ngồi mà hành thiền tốt thì khi bạn à, hành thiền lúc đi nó cũng sẽ dễ hơn à, và ngoài cái thiền chính mà bạn đang thực hành ra trong thì bạn có thể thực hành những cái thiền mà um, hỗ trợ khác như là thiền cải tâm từ thiền niệm ân đức phật thiền niệm sự chết à, hay là thiền à, uh, ờ, quán bất tịnh này là hỗ trợ cho cái thiền chính so if you want to practice a vipassana so you should know what is a vipassana I may say four parts number one discerning rupa you can do number two discerning nama you can do number Number three, discerning cause and effect. Number four, by seeing arising and perishing, you may contemplate as a nature dukkha ananda. So there are four parts. You can do any parts. Và nếu mà một người muốn hành thiền vipassana trong khi đi thì nó có bốn phần. Thầy muốn nói uh, tổng quát nó là ừ, thứ phần thứ nhất là bạn phải hành thiền quán sắc rupa thứ hai là bạn phải hành thiền quán danh nama thứ ba là bạn phải quán nhân và duyên à, quán nhân quả nhân duyên và thứ tư là bạn bằng cái cách à, bằng việc thấy các cái sự sanh diệt của danh sắc và các nhân cái duyên của chúng thì bạn quán vô thường khổ vô ngã bạn có thể thực hành một trong bốn cái loại thiền này so for example number one bunch if you want to practice a rupa so walking in time you win the element more so you may focus the win element so if you can focus win element also you may practice the other elements are the water, fire. So rather the other rupas, you can practice in the walking in time. À, ví dụ như nói về quan sát trong khi đi thì khi quan sát trong khi đi là bạn có thể hành tứ đại là ví dụ như thấy nhìn thấy cái đặc tính đẩy của gió à, đặc tính đẩy và hỗ trợ của gió à, nó nó có thể là nhiều hơn rõ hơn hoặc là sau đó thì có thể quán tiếp các đặc tính nước lửa gió và những cái loại sắc khác so there are many ways for example if you are seeing that you see is a visible object it is also rupa so it's impinging your eye being impinged, uh, being impinged is iron translucency. So iron translucency, an invisible object. For the hearing, sound uh, ear translucency. If you get a smell, smell and nose translucency. If you taste something, taste and tongue translucency. If you are touching the, you, when you are touching ground, so tangible and body translucency. So in this way, you can practice a rupa. Um, hoặc là khi mà bạn thấy một cái đối tượng nào đó, thấy một cái cảnh vật bất kỳ nào đó thì bạn có thể quán đó là cái cảnh sắc bởi nó cũng là rupa cảnh đó là cảnh sắc và nó đập vào trong nhãn tịnh sắc nhãn tịnh sắc thì được cái cảnh sắc phản chiếu hay đặt vào à, và nếu bạn nghe à, và cái nhãn tịnh sắc này cũng là rupa là sắc à, là nếu bạn nghe tiếng thì âm thanh nó cũng là một cái sắc pháp nó đặt vào trong nhĩ nhĩ tịnh sắc tức là sắc thần kinh tai thì nhĩ tịnh sắc bạn là là rupa là sắc à, cũng vậy nếu bạn ngửi được mùi gì thì cái mùi hương đó nó là sắc nó đập vào trong tỷ tịnh sắc à, thần kinh mũi và khi bạn nếm được cái vị gì thì đó là cái cảnh vị nó đập vào trong cái um, ừ, tình sắc của lưỡi và nếu bạn xúc chạm xúc chạm trên cái sàn nhà thì đó là cái cảnh sắc là cái nền nhà là một là sắc pháp nó nó chạm hay nó đập vào cái thăng tấn sắc. So in the same way, if you want to discern number two, so you can discern the determine discerning in mind. So first of all, you take a rupa to let nama arise. Second time, you take a nama as an object. If so, second time is a discerning nama. Và uh, nếu mà bạn muốn quán cái phần thứ hai tức là quán danh à, nam á thì à, bạn quyết định là lấy một cái đối tượng là cảnh sắc tức là nhìn một cái cảnh sắc nào đó thì sau khi nhìn thì cái tâm nó sinh khởi và bạn bắt lấy những cái tâm đó để phân tích. Yes, If you want to go, go cause an effect, so because of your mind, your body is moved. It is a mindful materiality. You can do this connection because of my mindful materiality arise. Và nếu mà bạn muốn quán nhân nhân và quả thì khi bạn đi thì cái tâm nó sinh khởi trước tâm nó sinh khởi trước và nó khiến cho thân di động thì khi tâm sinh khởi này nó sẽ tạo ra các cái sắc pháp do tâm sinh và và có và mà làm cho thân di động được như vậy là các cái sắc đó là gọi là sắc gia tâm sanh so this is just an example so mm, if you want to chant, so mm, this is not meditation but uh, chanting or walking sometimes we do because uh, sometimes the chanting by sitting is uh, uh, sometimes uh, we are bored, so uh, walking and chanting also can do. So what kind of kusala you want to get based on that you can do. Hmm. Và ngoài ra thì cũng một số người vừa đi vừa tụng kinh thì đây không phải là là thiền à, nhưng mà à, vì chúng ta ngồi ngồi mà chúng ta tụng thì đôi khi mỏi mệt đó hoặc là chán có thể vừa đi vừa tụng kinh thì như vậy nó tùy vô cái cái loại lợi ích nào mà bạn muốn có hay cái loại thiền nào bạn muốn thực hành thì bạn có thể um, câu hỏi tiếp theo next question uh, I pay my respect to Bante For the last two weeks, I have only managed to do no more than three hours for meditation each day. My mind is quite peaceful. The concentration on the breath is better and longer, but the progress is not significant. Today, I would like to ask a question that is not for meditation. Because of geographical circumstances, every day the lunch meals is not earlier than uh, 13.30 without having dinner and with the intention to practice the eight precepts is it considered vikala bojana viramani sikkhabadang samadhiyami? I respectfully appreciate Bante. If you want to practice uh, vikala bojana viramani, so only the sun in the middle, in the middle above your head. So uh, usually it is about 12 o'clock. So after no time, you cannot eat. If you eat, it is breaking. <laughs> so morality is a law, like a law. So uh, so it is already break. Or if you want to eat after 12, so uh, you cannot practice vikala bhojana. So the, the benefit of vikala bhojana uh, is uh, like uh, can get up uh, uh, lightly, less disease. so that's a job. it is it's a result. Ngài trả lời cho câu hỏi của cô như sau là nếu mà muốn hành giới thứ sáu tức là không ăn phi thời á, thì à, khi mặt trời ở trên đầu của mình đứng bóng à, nó thẳng hè nó thẳng đứng tức đứng bóng ha, thì không được ăn nữa à, như vậy thì mới là giới thứ sáu là không ăn phi thời còn nếu mà sau khi đứng bóng mà mình vẫn ăn thì là đứt giới thứ sáu và đó là không phải hành à, tám giới cho nên muốn hành tám giới thì phải ăn trước khi mặt trời đứng bóng à, và cái lợi ích của việc à, không ăn phi thời à, là à, là thức dậy một cách dễ dàng vào buổi sáng sớm à, cơ thể được nhẹ nhàng Uh, this is from Sally Nija Sampana. Today she interview here. Mm. I would like to report my meditation. Uh, dear Bante, When I practice discerning of 32 parts of body, I see the following. I started from the first jhana, then to the second jhana, to the third jhana, and then to the fourth jhana. When I saw the light getting stronger, turning white and enveloping my whole body, then I begin to meditate on the 32 parts of the body. Which part of the body I discern then this light shines on that part. Uh, I feel like my body becomes transparent, like a 3D projection. When I discern head hair, the image of a hair a shaft shape, shape, this is wrong, sorry, shaped appears black. Uh, running into the foot of the hair, it turns to white when I discern at the teeth part, the teeth appear, I think of the image of yellow teeth often seen when going to the dentist. The shape of teeth shows up very badly. As for the skin, when I think of seeing people getting burned or thinking about injuries, those images also come up very badly. And this skin often secretes a very impure sweat penetrating insight is the same as flames, pulse, block, etc. Everything, when I look at it separately, I see that, uh, that they are all disgusting, foul-smelling things. After contemplating this body, I now look at everyone and see a moving pile of meat, tendons, and bones. Please guide me what to do next. Thank you, Bante. so, 32 parts, you should go one after another. One after another. Maybe you may go five after five. So, there is some rules uh, not to be so slow, not to be so fast. Uh, it means another way to say not to push too much, not to pull If the mind want to go faster. So usually you're trying to see one. Once you see, you move another one. Once you can see, you move another one. In this way, you should go. So if the knowledge is not yet sharp, then you may go slowly, but uh, the mind may go quickly. So if you continue to practice again and again, later reciting cannot follow so singing is fast rather than recite, re, recitation. So like a, just like at the same time, you may see all 32 parts. So if so, you finish yourself. so you should see the other one. And you, you should see yourself. You should see the other one. You should see yourself. In this way, you're trying to see many people as many as you can. Internal, external. Mm. Ngài dạy cho trường hợp của cô à, hành 32 thân phần như sau. Đó là cô suốt à, nên nên hành một ừ, thân phần một tuần tự một thân phần hết thì đến thân phần khác lần lượt 32 thân phần theo thứ tự như vậy và có thể đi theo nhóm 5 nhóm 5 từng thân phần à, từng nhóm 5 thân phần 1 ha theo nhóm như vậy có trong sách ha và nó có cái luật để hành 32 thể trượt như sau đó là không quá nhanh không quá chậm không quá à, trì trệ cũng không quá thúc đẩy à, sau khi nhìn thấy một thân phần Ừ, thấy rồi thì đi qua thân phần khác nghĩa là như những cái tâm của mình nó không có bị lướt quá nhanh chưa thấy mà nó đã đây đi qua thân phần khác hay là nó không bị ở lì ở một thân phần nó là cái cách mà không quá nhanh không quá chậm và khi mà trí tuệ chưa có đủ uh, sáng tỏ hay đủ mạnh để có thể thấy tất cả những cái uh, khía cạnh á, thì nên hành đi hành lại nhiều lần đi lại nhiều lần như vậy à, cho đến khi mà cái việc mà niệm trong tâm từng thân phần ví dụ như đọc tên từng thân phần um, nó không kịp mặc dù mình đọc liên tục nhưng mà nó cái thấy của mình nó nhanh nó nhanh hơn cái việc đọc luôn tức là nó đã thiện xảo rồi đó đọc không kịp để để thấy tức là thấy nhanh hơn đọc và và nó thuần thục đến mức mà thấy một lượt luôn 32 cái Ờ, giống như là mình có thể thấy cùng một lúc như vậy và sau khi thuần thục bên trong như vậy thì đi hướng ra bên ngoài để phân biệt hay là quán 32 thân phần của người khác à, sau khi quán không xong người đó thì quay về quán bản thân rồi lại quán một người khác nữa à, quay về quán bản thân rồi lại quán một người khác nữa cứ như thế thuần thục cho đến khi mà cô có thể mở rộng ra quán nhiều người nhiều đối tượng à, bất cứ bao nhiêu đối tượng mà mình muốn đều được ờ, à, ngài, ngài đã trả lời xong có ai hỏi câu nào nữa không ạ so this is on finish for the preparing uh, question and now there somebody would like to ask on the chat and message I would like to pay homage to Bante. Dear Bante, I wonder why it is necessary to turn the mind toward the heart to see the light in the heart area. After staying the mind in the nimitta for more than two hours, and then analyze the, the characteristic of the jhana factors like avitaka vichara and sukha ekatata. Uh, what is the use of observing the light in this heart area in an analyzing the characteristic of the jhana factor, why should this light be observed but not directly? Uh, analyzing the characteristic of the jhana factors. So, um, after gaining in jhana, we need to practice masteries. So, there are five masteries out of them, uh, story is uh, checking jhana factors. So jhana factors are mentalities, minda factors. So to discern minda factors, uh, first of all, we need to hold object and base. So what is the base? What is the object? You need to know. So because of this to know base, you need to see the, the light heart area at first. So after that, to see object, you need to see the nimitta. So whenever you pay attention nimitta, that object and uh, base impinging, impinging in this way. So whenever impinge, jhana factors are rising. So mainly to discern jhana factors, but uh, where you should discern jhana factors, it is at the base. So when you should discern jhana factors, when the object impinge into the base, or when you take the object, at that time jhana factors arise. So before impinging object and base, no factors. After impinging, no factors. Whenever base on object in Beijing, jhana factors are arising. So it is based on this rule to discern namas, to discern mental factors, you need to hold uh, base and object together, trying to embed. After that, uh, reflect the jhana factors. À, xin mọi người đọc câu hỏi trong cái cửa sổ trò chuyện, cửa sổ chat, câu hỏi của Lê Việt Hùng ha. Nói về cái việc kiểm thiền chi, Ngài có trả lời như sau. À, à, sau khi đắc thiền, thì thiền sinh cần phải thực hành năm thiện xảo, năm pháp thuần thục của thiền, các bậc thiền. Thì một trong những cái pháp thuần thục đó là à, kiểm tra thiền chi. Đó là và để kiểm tra được cái thiền chi này á, thì cái kỹ thuật á, là cần phải giữ cái căn căn căn môn và đối tượng cùng với nhau và và nhìn thấy cái đối tượng nó đặt vào căn môn thì khi căn môn và đối tượng gặp nhau thì nó sinh khởi cái tâm các cái tâm thì như vậy khi nào thì thiền chi sinh khởi là khi à, tâm khi khi căn và cảnh gặp nhau căn đó là gì là cái ánh sáng à, xin lỗi là cái vùng cái cái ý môn ở vùng trái tim còn cảnh đó là gì đó là nimita ở mũi như vậy khi khi nào thì căn căn và cảnh gặp nhau thì tâm sanh khởi và sanh khởi ở đâu thì sanh khởi trong vùng trái tim và như vậy chúng ta cần phải hiểu hai cái cái quy luật này chúng ta cần phải biết là à, khi căn và cảnh gặp nhau hay là nơi nào căn và cảnh gặp nhau thì cái tâm sanh khởi như vậy khi chúng ta bất cứ chúng ta cần quán về danh pháp ha quán tâm á, thì chúng ta cũng đều phải theo cái luật này tức là à, phải hiểu về cái căn ừ, căn tức là các cái căn môn là cái gì và cái cảnh là cái gì thì khi căn và cảnh gặp nhau tức là cái cảnh nó đập vào cái căn môn thì nó sẽ sinh khởi cái tâm và dựa mình mình phải dựa trên cái cả căn và cả cảnh mình phải nắm giữ cả hai cái này và mình nhìn thấy cái sự sanh khởi đó và mình bắt đầu mới phân tích được vậy khi mà tâm thiền sinh khởi lên là nhờ tâm an trú trên cái thiền chi cái mình chú ý trên xin lỗi à, khi mình chú ý trên cái nimitta ở chỗ mũi thì um, cái tâm thiền sinh khởi tâm thiền sinh khởi nơi nơi căn môn ý môn và do vậy trong tâm thiền đó thì có các cái thiền chi do, vậy muốn biết được thiền chi thì mình bắt buộc phải à, phải quán cái vùng trái tim và hiểu được cái luật này à, của Dương Quốc Hùng ha à, câu hỏi của Dương Quốc Hùng uh, may I pay respect to Bante may I ask uh, during the meditation time I uh, usually feel like uh, uh, I was as if uh, flying on the, in the space, uh, like uh, he lost his uh, body sense uh, and he feel like uh, he's on the air, something like that. So mm-hmm. is, is, how is it? So just you pay attention, you are meditation object. You should continue to pay attention meditation object. Maybe it is because of good concentration you have. So if you can focus your meditation object, body is disappeared, disappeared from just from your mind, not really disappeared. You should not find out body. So body has a lot of suffering. If it is disappeared, it is good. Let it be. Và ngài trả lời rằng khi mà bạn hành thiền thì có thể là bạn hành thiền lúc đó là cũng tốt cho nên là nó có những cái cảm giác như vậy à, nhưng mà bạn nên à, mặc kệ nó không có để ý tới nó và nên an trú trên cái thiền của mình tức là trên hơi thở cứ tiếp tục trên hơi thở của mình à, không cần phải đi tìm kiếm hơi thở hay là suy xét về cái hiện tượng nó bởi vì à, à, khi chúng ta hành thiền á, thì cái thân tâm nó nhẹ hơn và đôi khi nó vô cái trạng thái giống như là thân mình biến mất như vậy và lúc đó nó rất là tốt không cần phải đi kiếm cái thân làm gì à, bởi vì cái thân này rất là phiền phức rất là mỏi mệt đủ thứ chuyện cho nên nó biến mất thì cũng không sao tất nhiên là nó chỉ biến mất trong tâm của bạn thôi nó chứ nó không có biến mất ở trong uh, trên thực tế cho nên cũng không nên lo sợ và không nên uh, đi tìm làm gì chúng ta sẽ chia phước hồi hướng ha Ok ma xin, xin bỏ cái slide đầu này. đa cha đầu amehi. đa cha amehi. Sambadam bunya sambadam. Sambadam bunya sambadam. Sabe dewa numodantu. Sabe dewa numodantu. Sabha sambadi sairiya. Tava Sambati Siddhiya. Idame Nyatinam Hotu. Idame Nyatinam Hotu. Sukhita Hontu Nyatayo. Sukhita Hontu Nyatayo. Idame Bonyam. Idame Bonyam. Asawakayam. Asawakayam. Wahan Hotu. Untuknya yang Mama buatnya buatnya bagan bahasa danam bahasa danam Pace mi, esa bebé, esa mamá, esa mamá, punya, Bantu, bantu, Dạ, con xin thưa Ngài ạ. Dạ, xin thưa Ngài. Sư Ban Tê. Sa đô, sa đô, sa đô, sa đô, sa đô, sa đô. Xin thưa Ngài. Cảm ơn Bạch Tê. Sa đô, sa đô, sa đô. Sa đô, sa đô. Con cảm ơn cô ạ. Sa đô, sa đô. Sa đô, sa đô. Con cảm ơn cô.